Jala, egun zumbait ask hezi uskazko diktaketa sistema berri bat presentatuik izan da eta hortan parte hartu du egoitz urrutiko etxak sehaskako hezkuntza zuzendai gisa eta justogi horren berri hartzeko guekilan dugu. Egun hon? Bai, egun hon. Bai, uskazko diktaketa sistema berria hola kumprintzen jagu hein batin, bena, e, e, se, txartzen, ahal otoi, zer den funtsin ask hezi, sede hoi? Sedea eh, uh, aurkeztu haintzin, uh, eh, abia burua uh, bi beharrezkoa da. Beraz, desgaitasun uh, motorra zuen ikasle baten beharrak uh, zirela eta ahots diktaketa sistema bat plantan emateko beharra agertu zen. Orduan, uh, ikusitzen tresna batzuk uh, suartuak zirela, Eh, bazila aplikazio bat edo beste plantan zirenak, baina eh, zuten balio ikaslen beharrer eh, erantzuteko. Eta beraz, galdera hortarik abiatuz, hiru eragile bildu ziren, alde batetik sehaska eta sehaska barnean den integrazio batzordea, Euskal Herriko ikastoren elkartea eta Nafarroako sortzen arte. Eta ohartu ginen e, bazela entrepresa elkarte bat, orai duena izena, e, eh, eluiar e, eh, enpresari lotua edo enpresa barnean dena, diktaketa tresna bat zuena, baina helduei e, zuzendua, eta beraz hor elkarrekin bat abiatu zen proiektuara ikitzeko orain dela hiru urte eta ordin sistema horren bidez e, ikasliak ze e, diktatzen dik eta agaiak idazten edo um, hoi esplikatzen aldik zer den sistema? Bai, bai beraz uh, bezala, hiru elkarte horiek orai uh, e, entrepresa edo elkartearekin uh, elkarrekin deliberatu genuen proiektu bat plantan emaitea, politik sortu zen beraz uh, askez isedea, beraz oraik plantan zuen diktaketa sistema ikasleentzat, gazteentzat eh, erabilgarri izan zedin, eh, lan bat abiatu genuen. Tresna horrek, ja eh, jada zen tresna horrek, helduen botzak, ahotsak ezagutzen zituen, baina ez ikasle gazteenak. Eta ikusi zen lanketa bat egiteko beharra bazera. Eta askezi proiektuaren baitan hori da burutu duguna. Lehenik eta behin tresna horrek, oraik zuen tresna horrek behar zituen ikaslen hau eh, ezagutu, eta hortarako hogeita mar ikastola, ikastola ikastetxeetan, aritu gira, eh, abantxu posteun eh, ikaslek parte hartu dute, irutan mila grabaketa egin dira, eta egun horren grabaziotik goiti bildu dira, horiek aplikazioaren nola erran barnean sartu dira, datu base gisa, eta uh, oinarri hortan uh, bermatzez edo uh, eh, um, hartu dira ba, tresna horrek ikasleen botzak ezagutzen zituela eta uh, gaizela ikasleen uh, grabaketa horietarik be, diktaketa behar bezala egiteko eta hatik, egan duke, hiu xarek parte hartu duzila xorkuntza eh, sorkuntza hortan, hiez sarek, xarek. hatik, um, kumpritu bai, sedia duzie, beste hoetat funtsin uskaldun dien eh, hezkuntza, edo eskola ikastola hoetat hedatzia ez, edo nahiant hoer hedatzia. Bai, eh, esan bezala, ikastolen eh, elkarteak eh, Nafarroako sortzen eta zehazka ekin batera garatu tresna da, baina helburua dugu, behin tresna erabilgarri izan den denean, eh, Euskal Herrian Euskaraz ikasten duten e, ikasle guzier e, edatzea. E. Eta uste dugu hori azkin barratu behar dugula, Euskal Herrian eta Euskaraz sortu den tresna bat dugula, eta euskal iztunentzat baliagarri izan den dena eta funtsean e, utxune bati e, utxune bati hor atera bat e, e, proposatzen dio e, eskolan ikaskuntza bidean e, ikasle guziek e, beren leku ukan bezaten e, bermatzeko eta berriz errepikatzen dut, eh, gure zatorri biziki pozgarria da. Jurentzeko, bahiuk azken hitz bat gehitzeko? Uh, ez, guk bose askatik e, gira inklusioaren e, erronkarekin. Ba, pentsatzen baitugu e, ikasle guztiek behar dituztela baldintza egokiak ikasleletan, ikasleetan euskaraz ikasten jarraitzeko. Eta e, da, frantziako ezkunde nazionaletik biltzen ditugu balia bideak e, zintzuk diren e, gogoan izan ez, ba, gu haurek tresnak sortzen e, segitzeko sedea dugu. Txeka. Hoiko hola, egoitzu gutiko etxa, eskerik hanitz. Bai, risk-free